نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العين أسامة في جبين العين أسامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون الله قوته يديني كاوي قوته نما je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da moli pobavljamo i Oni taj pod kojim ćete biti sakupani. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Da nastavimo inša Allahu ta'ala dalje. Prije nego što spomenemo definiciju haditha sahih li gajrihi, moramo da spomenemo definiciju hasana. Jer da bi definisali hadith koji je sahih li gajrihi, moramo da definišemo, da, definiciju hasen haditha. Da spomenemo definiciju Hasan haditha. Jezički, riječ hasen, draga braćo, znači nešto dobro, nešto lijepo. Jezički, dakle, Hasan znači dobro, lijepo. A što se tiče terminološkog značenja, ulema se razilazi po pitanju definicije Hasan haditha, ali najodabranija definicija jeste da je Hasan hadith kao i Sahih hadith s tim što je razlika u tome da preciznost jednog ili više ravija kod Hasan hadita nije na nivou, nije na stepenu preciznosti ravija kod Sahih haditha. To je samo jedina razlika između Sahih haditha i Hasan haditha. Dakle, i isto oni uvjeti koje smo rekli, sad ćemo da spomenu definiciju inša, da izdiktiramo. Dakle, isti oni uvjeti, draga braćo, koje smo spomenuli, kod sahih haditha. Isti su ti uvjeti i kod hasen haditha, s tim što preciznost jednog ili više ravija u senedu hasen haditha nije na stepenu preciznosti kod ravije ili ravija sahih, ...sahi haditha. Kod Sahi sahih, dakle, haditha nam. Pa na, zapiši, dakle, definiciju. Hasan hadith jeste onaj hadith koji ispunjava sve uvjete sahih haditha s tim što ravija, u zagradi stavite jedan ili više njih, nije na stepenu preciznosti na kojoj su ravije kod sahih hadita Ne, u smislu, e, može biti jedno drugo. Dakle, cilja se da on nije toliko precizan, ne, cilja se da on nije, nije uopšte precizan, nego njegova preciznost je opala. Možda, dakle, neki hadis ne prenese baš tačno u onom tekstu, ali značenje ostane, dakle, ova isto i tako. Ili pak napravi mali neki, neki put nešto zaboravi i tako dalje. Dakle, nije na tom velikom stepenu preciznosti na kojem se na kojem je dakle ravija, na kojem su ravije kod sahih, kod sahih haditha. Na. I Hasan hadith, draga braćo, kao i sahih hadith, služi kao dokaz. Kako po pitanju akide, tako po pitanju fikskih propisa i ostali, dakle, i ostali stvari u vjeri. I ostali stvari u vjeri. I na ovom je apsolutna većina islamskih učenjaka. Dakle, on je na stepenu, kada je u pitanju korištenje njega kao dokaz, on je poput, on je poput, dakle, sahih haditha. Primjer navodi ovdje, Musanif pisac kaže, navodi primjer Hasan haditha, hadith koji bilježi Tirmidhi gdje kaže Haddethana Kutejbe, Haddethana Džafar ibn Sulejman, an Ebi Imran, an Ebi Bekr ibn Ebi Musa al-Aš'ari, kale, سمعت بحضرة العدو يقول سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف نكون في سبمنوا سنة كاجة ركوا بصاني صلى الله عليه وسلم زايست سفرات جنة أخلاد سبلي إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف نعم هذا حديث كاجة ونمو ترمذي هذا حديث حسن غريب zaista su vrata dženneta u hladu sabli možemo tako, na. Sjenci, zilale, sjenka, hlad, na. Dakle, ovaj hadith, lanac je normalno poen, ravije su povjerljive i pouzdane, nema šududa, nema illeta, s tim što ovdje osoba po imenu ravije po imenu Džafer ibn Sulejman, on je Hasanul hadith, njegov hadith je Hasan. Dakle, nije na preciznosti na kojoj su ove druge ravije. Isti je slučaj kada kažemo i kod Hasan haditha, kada ulema kaže hada hadithun Hasan ili hada hadithun Hasanul Isnad. Isto važi kao i kod sahih haditha. Znači kad kaže Hasanul Isnad, opet on se pobrinuo što se tiče seneda. Ali što se tiče metna, postoji eventualna mogućnost da postoji određenog šuzuza ili, ili illeta. Naći da dosta često da, na primjer, imam Tirmidhi, gdje ima najviše puno Hasan hadita ima kod imama Tirmidhi Naći dosta često nakon određenog hadita da imam Tirmidi kaže Hada hadithun hasanun sahih. Hada hadithun hasanun sahih. Šta znači ove riječi imama Tirmidija? Da je ovaj hadith hasanun sahih. Kaže ulema ahli sunnata vol džemata i muhadithi da ovo može značiti da ovaj hadith ima dva seneda. Pa jedan njegov sened Hasan, a drugi je Sahih. Dakle, prenosi se više, preko više puteva. Pa jedan put tog haditha Hasan, a drugi put tog haditha jeste Sahih. Pa kaže hadithun Hasanun Sahih. Ali ukoliko, na primjer, se prenosi jednim putem, šta onda znači kad Tirmidi kaže Hasanun Sahih, onda kažu, onda to može da znači da je on hasen kod jedne skupine učenjaka, a Sahih kod druge skupine učenjaka. Hasan kod jedni, a sahih kod drugi, kod drugi dakle učenjak. Možda zapišite ovo. Riječi Tirmidije, ovaj hadis je Hasan sahih, mogu značiti da ukoliko hadis ima dva ili više seneda, ili više seneda, lanca, da je jedan od tih lanaca Hasan, a drugi sahih. Tačka, a ukoliko je sened jedan, onda je značenje ovih riječi da je Hasan kod jednih učenjaka, a Sahih kod drugih. Kako, idemo? Da? Ja, može da dođe do, razilaženja. Da, može na primjer dođe do razilaženja među, među ovaj muhadifima Da li je određeni ravija, da li je njegova preciznost na stepen da je on na primjer fika, pouzan, povjeril, precizan ili pak na primjer da je on hasanul hadith pa jedan ga ocijeni kao, ako uzmemo u obzir da je tika, onda kaže ovaj hadith je sahih. A drugi ako kaže da je hasen, on će reći ovaj hadith je dakle hasen. Na. Dobro? Da. Znači, uvjeti i hasen hadith ispunjava sve uvjete sahih haditha, samo je razlika u preciznosti. Znači, ravija ili više njih kod hasen haditha nije na onom stepenu preciznosti na kojem su ravije, sve ravije, dakle, sahih haditha. Samo je to razlika između sahih i hasen i hasen haditha. Jeste zapisali? Znači najviše, kao što rekli smo, najviše hasen eh, haditha možemo naći kod imama Tirmidije. Kod imama Tirmidije, dakle njegova knjiga džamio et Ili koji, je poznat kao Sunenu et Tirmidi. Na. Najviše, dakle, hasen haditha možemo naći u Džami'u Tirmidije. Zatim isto tako u Sunenu Ebu Davuda u sunanu isto tako Dara Kutnija i drugim knjigama. Da, sun, Džamio et Tirmi, tako znači knjiga koja je kod nas poznata kao Sunan Tirmidije. Ona je poznata kao Sunan Tirmidije, na. Množina, od sunne. Sunnetun, sunan. Kao da su oni sakupili, dakle, sunene, dakle, sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa u određenim propisima, na, fiksnim, dakle, poglavljima, kada su u pitanju ove knjige, Ebu Davud, Sunan e, Ebu Davuda, Dara Kutnija i možete staviti tri tačke. Dara Kutnija, Dara Kutni. E sad se ponovo vraćamo na hadith sahih li gajrihi. Sad možemo da objasnimo definiciju haditha koji je sahih li gajrihi. Sahih li gajrihi, draga braćo, možda se slobodno slušate pa ćemo poslije zapišemo definiciju. Dakle, hadith sahih li gajrihi, draga braćo, to je hadith koji je u osnovi hasen li zatihi. Hasan li zati. Sada smo definisali hadis koji je Hasan li zati. S tim što postoji drugi put ovog hadisa sličan ovom ili jači malo od njega i onda se ovaj hadid uzdiže na stepen sahih li gajrihi. Znači on nije sam po sebi kao što smo rekli sahih, on nije sam po sebi vjerodostojan. Ali postoji drugi put, drugi lanac ovog hadisa sličan njemu jačini ili možda malo jači od njega i onda uzdiže dakle ovaj hadid na stepen sahiha li gajrihi na stepen haditha koji je sahih, ali ne sam po sebi, već sahih zbog drugog jednog ili više puta kojim se, kojim se dakle prenosi taj, koji se prenosi taj hadith. Je li jasno ovo? Da zapišem ovu, ovu definiciju. Na. Dakle, sahih li gajrihi hadith jeste hadith koji je osnovi hasan li zatihi. prenosi drugim putem koji je poput prvog ili jači od njega drugim putem koji je dakle poput njega taj drugi put kada je pitanje jačina je možda bude isti kao ovaj a možda bude jači od njega poput njega ili jači od njega te se uzdiže na stepen sahih haditha da ako makar jedan drugi put postoji koji je isto tako hasen dakle onda se uzdižena, uzdižena, stepen sahiha li gajri. Sahih li gajri. Dakle, samo jedan ako postoji put, drugi koji je poput ovoga prvog u jačini ili jači od njega, onda je dakle hadith sahi li gajri. Onda je hadith sahih li gajri. Dakle, ovaj hadith sahih li gajrihi nije na stepenu jačine kao što je sahi li zatihi, ali je jači od haditha hasen li zatihi, hasen li gajrihi normalno. Dakle, on je između sahi li zatihi između hasan li zatihi On je na stepenu između ova dva haditha. Menzile bejne menziletein. Na stepenu između dva stepena. Na, čiji je ovo govor? Mu'tazila. Na, taj. Primjer, navodi dakle Musannif, pisac navodi primjer za hadith koji je sahih li gajrihim محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة Što znači? Kada ne bi otežao svom ummetu, naredio im da koriste misvak kod svakog namaza. Kod svakog namaza. Hadid bileži Tirmidhi. Kaže <clears throat> Ibn Salah, draga braćo, Muhammed ibn Amr ibn Alkame je poznat po sidku, po iskrenosti. Ali lem yakun min ahli litqan, ali nije bio oni koji su bili jako precizni, potpuno precizni. Hatta da'afahu ba'duhum min jihati su'i hifzihi. Pa su ga čak i neki, nam, se Muhammed ibn Amr ibn Alqama. Znači on je poznat po sitku, ali nije bio od ahlul itqan, on je precizni, pa su ga čak, kaže, neki učenaci proglasili slabim po pitanju njegova hifza, njegova pamćenja, dok su ga drugi ocijenili kao fiqa, kao vjerodostojnim, preciznim, zbog njegova sitka, tako da je ovaj hadith hasan. Dakle, vidite, ona nije, nije na preciznosti ovaj ravija. Nije na potpuno jakoj preciznosti, velikoj preciznosti ko sahih haditha. Njegov hadith jeste hasan. Ali, imamo drugi put ovog haditha, haditha prenosi dakle drugim putem i onda ovaj hadith jača ovaj prvi put i uzdiše se na stepen sahiha li gajri. Uzdiše se na stepen, dakle, sahiha li gajrihi. Je li jasno ovo? Znači ostalo još da spomenemo šta je Hasan li gajrihi. Hasan li gajrihi, draga braćo, jeste hadith koji osnovi da'ir, slab. Ali se prenosi drugim putem, slično jačim od njega i uzdiše se na stepen Hasana li gajrihi. Znači, kao što je kod Sahih, sahih Gajrihi, koji je to hadith osnovi, u osnovi Hasan, ali se prenosi drugim putem, jednim ili više pa se uzdiže na stepen sahih li gajrihi, isto i kod hasen li gajrihi. Dakle, u osnovi je daiv hadis, slab hadis, ali se prenosi drugim putem, jednim ili više, sličnim njemu ili jačeg od njega, jače od njega i uzdiže na stepen hasen li gajrihi. Na. Dakle, napišite, hasen li gajrihi jeste hadis koji je u osnovi slab hadis, ali se prenosi drugim putevima, može staviti u zagradi jedan ili više, jedan ili više njih, u kojima nema jake slabosti, zapišite ovo, u kojima ovo je jako bitno, u kojima nema jake slabosti, zaraste se uzdiže na stepen hasena li gajri. Da pojasnimo za dakle ovu definiciju. Znači to je hadith, rekao smo, koji je osnovi slab hadith. A slab hadith, koji je to slab hadith? Nismo radili, evo, šta mislite, koji je to slab... A? Koji je to daiv hadith? Kako bi definisali daiv hadith? To je primjer. To je primjer. ali kažem, dakle, to je hadith koji nije ispunio jedan ili više uvjeta sahih haditha. Na. Ako nije ispunio jedan ili više uvjeta sahih haditha, onda je to hadith koji je, koji je slab. Dakle, to je osnovi slab hadis koji se prenosi drugim putevima, jedan ili više. Ali u kojim nema jake slabosti. Ovo je jako bitno. Znači, slabost ne smije biti jaka. Ako imamo, draga braća jedan hadis koji je daji, slab, Imamo drugi hadih koji je isto tako daif, ali jako, jako slab. Šta znači jako slab? Na da se u uh, jaka slabost. Šta znači jako slabost? Da se u lancu tog hadita nađe ravija koji laže. Znači to je jaka slabost. I onda ne mogu da se ova dva hadita uzdignu na stepen Hasan ali Gajri. Znači uvjete da bude neka slabost koja nije jaka slabost. Kao na primjer u jednom senedu imamo raviju koji slabo pamti. A imamo sad drugi put tog haditha, a u njemu imamo prekid lanca, na primjer. E ovo dakle dvije slabosti nisu jake slabosti. I onda ova jedna predaja e, jača drugu predaju i hadith je uzdiže na stepenu haditha hasen li gajri. ako imamo jaku slabost, onda dakle, onda to ništa ne, onda ništa ne pomaže. Ako imamo raviju koji je optužen za laž, ako imamo raviju koja, koji laže, i tome slične stvari, u takvoj, situaciji ne može da se uzdigne na stepen haditha Hasan li Gajri, pa makar imali sto puteva. Ako svih tih sto puteva imamo tu jaku slabost, to samo još više povećava slabost hadisa, a ne može da se uzdigne na stepen haditha Hasan li gajrihi. Ne može da se uzdigne na stepen haditha Hasan li gajrihi. Reci, brate. Da? Da. Da, on se uzima kao šerijatski dokaz. I više ne kažem da. Jest, ali mi ne kažemo više za njega da je ovo hadith da'i, već kažemo hasan li gajrihi. I kad kažemo hasan li gajrihi, onda znamo da je taj hadis bio, znači taj put haditha jeste e, slab, ali znamo da ima drugog haditha, isto tako slab, koji nema jake slabosti, koji ga uzdiže na stepen, haditha hasan li gajrihi, i onda hasan li gajrihi koristi kao dokaz. Hadith hasan li gajrihi može poslužiti kao, kao dakle, dokaz. Navodi ovdje musanni primjer, že predaju koji bileži Tirmidhi putem Šu'ba ibn Asima, ibn Ubejdullaha, on od Abdullaha ibn Amira, ibn Rabije, on od njegova oca, da je žena iz Beni Fezare, da se oženila i kao mehr uzela dvije nanule. Da je kao mehr uzela dvije nanule, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Eraditi min nefsike wa ma, min nefsiki wa maliki bina alein. Jesi zadovoljna dakle sa ove dvije kao, e, e, kao da, da kao ovim mehrom, kao dvije, ove dvije na nule, pa je rekla nam, pa je poslanik sallallahu alaihi dozvolio dakle i taj, e, taj brak, nam. To je dakle primjer kojeg navodi Musannif pisac za hadith koji je Hasan li gajrihi. Kaže Tirmidhi nakon ovoga fil babi an Omar wa Aisha wa Abi Hadret. Kaže u ovom poglavlju postoji drugi hadith od Omara od Ebu Hureyre i od Aisha radbana i Ebu Hadreda. Dakle, ovaj hadith, on je sam po sebi, on sam po eh, slab. Ali imamo drugi hadith, koji, ne, samo jedan, nego više puteva. Imamo put, ovdje vidite, od Omer radijallahu Imamo drugi put od Ebu Hureyre, imamo treći put od Aisha, imamo četvrti put od Ebu Hadreda. Od Ebu Hadreda. I nije dakle jaka slabost, iz toga se hadith uzdiže na sepen, Hasan, li gajrihi. uzeli na stepen hasen, haditha hasen li gajrihi na. Je li ovo jasno, braćo? Taj. <laughs> Ostavit ćemo, znači, malo pauze, inša Allahu ta'ala. Eventualno, ako neko ima nešto da pita, reci, brate. Da, to je, dakle, tako reći, slaba slabost. Kada su u pitanju ove makbul predaje o kojima govorimo, draga braćo, imamo nakon toga podjelu ovih makbul predaja prihvatljivi predaja na, predaja na predaje po kojima se radi, po kojima radimo i predaje koje, po kojima ne radimo. Iz kog razloga i kako spomenut ćemo inša Allahu ta'ala. Pa se s obzirom na to da li se radi po njemu ili ne, ove makbul predaje dijele na dvije, na dvije vrste, na muhkem i muhtalif. Na muhkem predaje i muhtalif predaje. Šta su to muhkem predaje, muhkem predaja jeste makbul predaja koju se ne suprostavlja druga predaja, kojoj se ne suprostavlja druga druga dakle predaja. Dakle imamo makbul predaju, dakle vjerodostojnu predaju bez obzira da li se radilo o hadithu sahih li zatihi, sahih li gajrihi, hasan li zatihi, hasan li gajrihi. Imamo tu predaju i nemamo s druge strane predaju koja je njoj, koja je njoj oprečna. Dok kod muhteli predaje, to je predaja, makbul predaja, dakle ona ispunjava uvjete makbul predaje, ali postoji druga predaja koja je njoj oprečna. Postoji druga predaja koja je njoj oprečna u značenju. U jednom hadisu se spominje jedno značenje, a u drugom hadisu se spominje drugo, se spominje dakle drugo, drugo značenje. E kako onda postupamo ako do nas dođu ove predaje? Kada najđemo na ovakve predaje, da imamo s jedne strane jednu predaju s druge strane, drugu predaju oprečnu, oprečnu njoj. Što je, šta radimo kada nađemo dva suprotna hadisa, suprotna u značenju. Kako postupamo, kako i na koji način postupamo kada naiđemo na dvije predaje na dva hadita kontradiktorna, tako reći, u značenju. Prvo što postupamo, prvo što radimo jeste šta? Šta radimo prvo? Šta mislite? Ako nađemo, nam, džezakala hajde. Dakle, prvo što pokušavamo jeste da spojimo između ova dva hadita. Da nađemo, da spojimo između ova dva hadite i nađemo dakle nešto što će njih spojiti. Nešto što će njih dakle spojiti. Dobro, a šta radimo ako nismo u stanju da spojimo između dva hadita? Dakle, ne postoji jednostavno wajhu el džema, način na koji spajamo. Prije toga, šta gledamo? On je znači vjerodostojan on je vjerodostojan, mahbul predaja, ali je oprečna. Ha. E, to je džema, to je dakle džema, ovo je prva situacija, dakle spajamo između ova dva, spajamo između ova dva a, haditha, e sad ulema možda se raziđe način na koji spaja dva haditha. Pa na primjer ovi hadithi, hadithi vezano za, vezani za ovaj za pijenje vode stojeći i sjedeći ili pak mokranje stojeći i sjedeći. Eh, imamo s jedne strane, na primjer, puno hadita koji zabranjuju pijenje vode stojeći. A imamo s druge strane opet hadita u kojima stoji da je poslanik sallallahu ve wasallam pio vodu stojeći. E onda ulema spaja između ova dva hadita, mada se razilaze na način spajanja. Pa neki kažu, ovi haditi koji zabranjuju, oni ukazuju na zabranu. Dakle, došla je zabrana, znači to je haram ali s obzirom da imamo druge hadise koji dozvoljavaju, znači onda znamo da se radi o stvari koja je pokuđena, a ne i haram. Jer kada dođe neka zabrana, draga braćo, nešto poslanik zabrani, pa s druge strane vidimo da to poslanik uradi, onda znamo da ova prva zabrana, da se nije odnosila na haram, na zabranjenost u njenom pravom smislu, već na pokuđenost. <clears throat> pa čim je poslanik <clears throat> zabranio da se pije stojeći, a s druge strane sam tako postupio, dakle kažu ovo znači da, ta zabrana znači pokuđenost. Da znači da je to mekru, a ne i, a ne dakle i haram. A ne i, a ne i haram. Na. To je dakle, ovo je primjer kako spajamo hadife. Dakle, evo Ulema između ostalog, na primjer, spojila na ovaj način ova dva, ova dva kontradiktorna haditha. Na. Ako ne možemo da spojimo, gledamo da li postoji mogućnost da jedan od dva hadisa derogiran. Da li jedan od dva hadisa derogiran, kao što je slučaj sa posjećivanjem groblja. Poslani sallallahu alaihi na početku zabranio posjećivanje groblja, a zatim je rekao da se posjećuje groblje, jer zaista groblje posjeća na ahiret, na, ahiret, dakle na smrt. Na. Dakle, gledamo da nije možda jedan od ova dva hadisa derogiran, to je drugi način. Prvo gledamo da li postoji mogućnost spajanja. Ako ne postoji mogućnost spajanja, onda gledamo da li postoji nasih i mensuh. Gledamo da li postoji nasih i mensuh hadis derogirani i derogirajući i derogirajući hadis. Ako i to nismo u stanju da uradimo, onda tada posežemo za terđihom. Šta znači terđih? Davanje prednosti, prioritetnosti jednom hadithu na drugim, na drugim hadithom. Dakle, s obzirom na karain, neke indirektne stvari, indirektne dokaze, pokušavamo da nuređih bejn al hadithain, da jedan, jednom hadithu damo prioritetnost nad drugim hadithom. Pa ako i to nismo u stanju, onda ne zastajemo sve dok dakle ne, ne nađemo neko rješenje, sve dok ne nađemo neki vid teržiha prioritetnosti. Dakle, na taj način postupamo kada nađemo dva haditha kontradiktorna u značenju. Dakle, e, kao podnaslov kako postupamo kada naiđemo na dva haditha kontradiktorna u značenju. Pod broj 1, znači kontradiktorna u značenju, kao što smo naveli primjer. jednom hadithu poslanik zabranjuje da se pije Stojeći. U drugom hadisu poslanik pije stojeći. Da, ali imamo drugi predaje da nije bilo u bici, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam pio zemzem vodu e, stojeći. Zatim isto tako Alija radijallahu anhu, predaje su kod Buharije, da je Alija radijallahu anhu isto tako postupio, da bi pojasnio ljudima da je to dozvoljeno, ali da je pokuđeno, ali da je dozvoljeno da. Da nije dakle zabrana, zabrana taharima nam. Imamo nehiju taharim i nehiju tenzih. Nehiju tahrim, zabran tahrima. Kad je dakle zabranjena ta stvar i ako se učini onda je haram. A nehju tenzih, kad je stvar zabranjena, ali ne u smislu harama, već u smislu pokuđenosti. Da je pokuđena samo. Na. Znači pod broj jedan, pokuša, pokušavamo da spojimo dva hadita. Pod broj dva, gledamo da li je jedan od ta dva hadita derogiran. Da li jedan od ta dva hadita derogirao drugi hadith? 3 napišite terđih, davanje jednom hadisu nad drugim. I zadnje, telakuf, to je zastajanje, sve dok nam se ne ukaže neki vid teržiha. Sve dok nam se ne ukaže neki vid teržiha. Tako imate, na primjer, određenih učenjaka koji su zastali po pitanju djece nevjernika. Da li će oni biti u džennetu, ili će biti ispitana, ili će biti sa svojim roditeljima ili će biti sluge ehlul dženneta ili, ili jer imate kako Hafid ibn Hajar spominje osam mišljenja po pitanju djece nevjernika po pitanju djece djece nevjernika jer se prenose eh, kontradiktorni hadith u jednom na primjer hadithu da će oni biti od ahlul u stanovnici dženneta u drugom hadithu da će oni biti sluge stanovnici dženneta u trećem hadithu da su oni sa svojim očevima u četvrtom hadithu da će oni biti ispitani. Allahu a'lamu bima kanu Allah najbolje zna šta bi oni radili i tako dalje i tako dalje. Pa su neki učenjaci zastali po pitanju ovi po pitanju ovi haditha i nisu donijeli i nisu donijeli dakle sud. Ulema je napisala i zasebna djela draga braćo po, ovom pitanju. Tako na primjer Imam Šafija rahimehullahu taala napisao knjigu Ihtilafu al hadith Zatim Ibn Kutejbe je također napisao knjigu Ta'wilu muhtelefil hadith imam Tahavi također muškelul athar. To je što se tiče muhkem i muhtalif al hadith. Ko rekli smo muhkem hadith, jeste makbul hadith, hadith koji se prihvata i po kojem radimo, ako i nema drugi hadith koji njemu oprečan u značenju. Dok muhtalif hadith jeste hadith koji ima gdje postoji drugi hadith koji njemu oprečan, kontradiktoran u značenju. I onda kada nađemo na te, naiđemo na te hadise, postupamo na jedan od četiri spomenuta, na jedan od četiri spomenuta načina. Da samo spomenemo još u kratkim crtama vezano za nesh, za derogaciju, pošto smo i malo prije spomenuli. Dakle, vezano za nesh, derogacija. U jeziku nesh znači odstraniti nešto. U jeziku nesh znači odstraniti nešto ili prebaciti s jednog na drugo, s jednog na drugo mjesto. Dok u terminologiji, u terminologiji nesh, draga braćo, uzdizanje ili dokidanje prvobitnog propisa spuštanjem novog, spuštanjem drugog. Najkraće se definisan, da, na taj način najkraće definišemo derogaciju. Uzdizanje prvobitnog propisa spuštanjem drugog. Na osnovu čega znamo da je jedan hadis derogiran? Način, metode na osnovu kojih znamo dolazimo do spoznaje da je jedan hadit derogiran. Prvi način jeste da to sam poslanik sallallahu alejhi ve ukaže. Da poslanik sallallahu alejhi ve sam ukaže da je jedna preda jedan hadis da je derogiran. Poput haditha kojeg smo malo prije spomenuli kod imama Muslima da je poslanik rekao bio sam vam zabranio da posjećujete groblje sada ga posjećujete jer zaista groblja podsjeća na ahiret. Dakle, na na osnovu čega ili kako dolazimo do spoznaje da je određeni hadis derogiran, na osnovu čega saznajemo da se radi o derogaciji, prva stvar, pod broj 1, jasnom izjavom, tako napišite, jasnom izjavom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Poput ovog hadita kojeg smo spomenuli, koji je kod muslima. Da je poslanik rekao, ja sam vam zabranio da posjećujete groblje, a sada posjećujte groblje jer zaista ono podsjeća na ahiret. Da, kod muslima. Da, dakle, izjavom poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da, tako je hadis. Drugi način, govorom ashaba. Dakle, prvo je bilo izjavom poslanika sallallahu alaihi wasallam, a drugi način govorom ashaba. Da ashab dakle ukaže da se radi o derogaciji. Kao što je Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu rekao, kana ahirul amreini min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, terkul vudu i mimma meseti, mimma meseti nar. Zadnja stvar na kojoj je bio poslani sallallahu ve selleme jeste ostavljanje, to jest neuzimanje abdesta od onoga što je dotakla vatra. Od onoga što je dotakla vatra. Dakle, na početku je bila obaveza ukoliko bi muslimani, ashabi, ako bi jeli nešto što je bilo ispečeno na vatri, bila je obaveza da promijene abdest, da uzmu ponovo abdest. A ovdje Žabir pojašnjava da je ova stvar derogirana, pa kaže zadnja stvar na koju je bio poslanik sallallahu alejhi ve jeste jeste ne abdesta od onoga što je dotakla vatra. Ovdje dakle ashab pojašnjava draga braćo da je prethodna stvar derogirana. Ne, ta stvar i dalje ostaje. Nemamo tu da je derogirano. Dakle, nemamo hadith poslanika sallallahu ve selleme koji to derogira, iako je dakle razilaženje među ulemom. Iako je razilaženje među ulemom, ono što je rađih, Allah najbolje zna, jeste da je obaveza uzeti abdest nakon jedanja kamileg mesa. Bileže ga ashabu es sunen. Ko su ashabu sunen? Ili vlasnici sunena, autori sunena. Naći, dosta često, dakle, ovo je tako reći skraćenice, ne bi spominjao sve autore, oni kažu bileže ga ashabu sunen. Džabir, Džabir, na. Džabir ibn Abdullah, na. Šejhan, rekao vam je šejh, <laughs> juče, šejhan, dakle Buharija i Muslim. <laughs> šehan, ravahu šehan, buhari i Muslim. Ali kad, kaže, kad kažemo ravahu ashabu sunan, autori sunana, ko su autori sunana? Tirmidi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Mađe. Ibn Mađe. Kada najde dakle ovako na ovaj izraz, bileže ga autori sunana, da dakle znajte da, da se pod tim cilja da ga bileže, da ga bileže ova četiri, ova četiri dakle muhaddisa. A dobro, ako kažemo ravahul džama'a, bileži ga na Dakle, pod tim se misli na kutubu esite. Kada nađete termin bilježi ga džema'a, onda se misli, onda se misli dakle na Buhariju, Muslima i ove četiri zbirke koje smo sada spomenuli. Na Buhariju, Muslima i ove četiri zbirke koje smo spomenuli. Pa tako, na primjer, nađete bilježi ga džema'a mimo Muslima. Ili bilježi ga džema'a mimo Buharije. Ili bilježi ga džema'a mimo trimije i tako dalje i tako dalje. Na. To je dakle termin džema, pod njim se misli na, ove še, na, šest hadijskih, na šest hadijskih zbirki. Dakle, bilježi ovaj hadij, bilježi, bilježi ashabu sunan, autori sunana. Treći način na osnovu koje, kojeg dolazimo do spoznaje da se radi o derogaciji jeste poznavanje historije. Jeste poznavanje historije. Ne, mi nakon toga, dakle, na osnovu čega znamo da je jedan hadith, da je jedan derogiran. Dakle, poznavanjem historije. Da je, imamo, evo primjer, ovdje je ših spomenuo jedan primjer, mada je oko ovog haditha jako veliko razilaženje među učenjacima. Hadis poslanika, hadith poslanika sallallahu alaihi wasallam, aftar al hađimu wal mahđum. Aftar al hađimu wal mahđum. Iftario se i hađim, onaj koji radi hijjamu, i mahđum i, onome onaj kome se radi hijjama. Jedan i drugi, dakle, postim je pokvaren. Pa kažu neki učenjaci, i ovo što je odabrao ovdje ovaj e, doktor Tahan, kažu ovaj hadith je derogiran drugim hadithom, a to je hadith u kojem stoji, od Abdullah ibn u kojem stoji da se poslanik je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uradio hidžamu, a bio je muhrim saim. A bio je muhrim pod ihramom, ihramu dakle i saim postio je. Kažu nakon toga učenjaci spominje se da je prvi hadith, dakle ovaj eh, hadith Eftar hujum iftario se i onaj ko radi hijjama u kome se radi hijjama, da je to poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao prilikom ili pak u godinu, godini fetha oslobođenja Mekke. A da je ovaj drugi hadith I ovaj drugi događaj, postupak poslanika sallallahu alaihi koji je prenio Abdullah ibn Abbas, da je uradio hijjamu a postio da je to bilo fi hađet ili na oprosnom hađu. A oprosan, oprosan hađ je dakle se desio nakon oslobođenja Mekke. Nakon oslobođenja Mekke. Pa kažu dakle oni učenjaci, ova skupina učenjaka da je ovaj hadit, prvi hadith Etlar al mahđum iftario se hađim mahđum da je derogiran ovim drugim ovim drugim hadithom. Dakle, ovo smo naveli kao primjer, iako rekao, jako je veliko razilaženje među, učenjaka, među učenjacima po pitanju ovog po pitanju ovog haditha. Da li je derogiran ovim hadithom ili ne? Hađim i mahđum. Prvo napiši hađim, pa stavi u zagradu onaj ko radi hijjamu, mahđum, onaj kome se radi hijjama. A poslije, Abdullah ibn Abbas kaže, Allah poslanik sallallahu alaihi je uradio hijjamu, a bio je muhrim i saim. Prvi hadis bileži Ebu Davud, a drugi bileži <coughs> muslim. Reci, brate. Ne, nemojte uopšte pisati, nego samo izgovorite salavat. Tako je radi Imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, kako spominje njega Ibn Hajar, kako spominje Ibn Hajar u Fethu al Bariju. Da bi, dakle, kada bi pisao, kada čovjek žuri ili ta, e, i tome slično, samo izgovori, sallallahu alaihi wa ali nemoj da piše dakle, ovo skraćeno. Nemoj da pišete ovo ovo skraćeno. Nego je bolje samo da se izgovori sallallahu alaihi wa a nego samo da se stavljaju dakle, sa i tome slično. Znači kao naznaka napomenite da je prvi hadis poslanik rekao fi amil feth u godini oslobođenja Mekke, a drugi hadis na oprosnom hađu. drugi hadis ili pak ovaj drugi postupak poslanika sallallahu alaihi na oprosnom hadžu. I zadnji način na osnovu kojeg dolazimo do spoznaje da se radi o derogaciji jeste ižma, konsenzus ulema, da se lema složi da je određen hadis derogiran kao što je hadis kojeg bileže Ebu Davud i Tirmidija u kojem poslanik kaže men šeribel hamre feđlidu, fe in adatir rabia rabija Onaj ko pije alkohol bičujte ga. A ako se vrati ponovi četvrti put onda ga ubijte. Kaže imam Nebi rahimahullahu ta'ala dalla al ala neshihi leme ukazuje da je ovaj hadis derogiran. Da je ovaj hadis derogiran. Četiri. Prije je bila spoznaja historije. Dakle, prvo izjava poslanika sallallahu alaihi Riječ Riječi ashaba, zatim nakon toga spoznaja tariha historije i zadnje ižma koncenzus učenjaka. Rekli smo ovo ižmaom. Ižmaom. Mada, da spomenuo, mada i sam ižma, kada je pitanje ižma, onda zasigurno mora da postoji neki drugi nas. Neki drugi nas. Zasigurno da postoji drugi, da postoji drugi nas koji ukazuje, drugi tekst, šarijatski tekst koji ukazuje da se radi o derogiranju. Na primjer imamo drugi hadis u kojem stoji da jedan ashaba kaže da jedan ashab po imenu Abdullah da ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme često bičevao zbog pijenja alkohola. Dakle često, čim kaže često znači da se to ponavljalo nekoliko puta, više puta, a poslanik sallallahu alejhi ve ga nije ga nije ubio. Tako da opet i ova stvar Ižma opet mora biti na osnovu šarijaskog teksta. Jer ižma sam po sebi ne može nešto da derogira. Već ižma, čim dakle nađemo, e, vidimo da postoji ižma, da je hadis ili derogiran, znači znamo zasigurno da postoji drugi hadis koji je derogirao taj hadis. Tako da se opet u jednu ruku vraća ovaj ižma na derogiranje jednog hadita poslanika drugim, što opet saznajemo na osnovu ili izjave poslanika ili na osnovu izjave ashaba, riječi ashaba ili na osnovu spoznaje spoznaje dakle historije. I Ulema je napisala zasebna djela iz ove oblasti, draga braćo, kao što je El i'tibaru fin nasihi wal mansuhi min al athari od Ebu Bekra Muhammeda ibn Musa al-Hazimija, zatim Nasih wal Mansuh od imama Ahmeda, Teđridu al-Ahadithi al-Mansuha od Ibn al-đauzija i tako dalje. Dakle, Ulema je napisala zasebna djela o hadithima koji su derogirani. Možda pisati Nasih ol Mansuh od imama Ahmeda, Teđridu ahadith hadithil Mansuha od ibnul Džauzija. Nasih ol Mansuh, znači derogirani i derogirajući hadifi od imama Ahmeda, Teđridu ahadith il Mansuha odvajanje derogirani haditha od ibnul Džauzija i tako dalje. Ovdje ćemo inša Allahu ta'ala da se zaustavimo. Jer jasno, draga braća, ovo što smo do sad uzeli. Znači, možda ovo malo zahtjeva da koncentracija i mustalah je takvi da, tako reći da su sve definicije. Što god spomenemo, gotovo da je sama definicija i treba da se, treba da se pamti. Treba dakle da se, da se pamti. Inša Allahu ta'ala od sljedećeg predavanja počinjemo, počinjemo sa daif hadithima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje. Ekulu qavli hada wa astagfirullaha li wa lakum wa jazakum Allahu khaira. شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم حساما شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هاما لقنا الباغين درسا شاهرا فيهم أسامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة نعم أسامة نعم أسامة نعم أسامة في جبين العز شامة في جبين العز شامة